el tirajoi el Itala Voyaggio de Goethe, tria parto. Napolo, la trian de Marto. Oni ne povas malaprobi che neniu napolitano volas forlasi sian urbon, nec che giai poetoi cantas in enorma hiperboloi pri la felicio de la citiea situazio, ec se existus proxime pliae Vesuvioi. Citie ne valoras la penon memori Romon. Compare alla citiea libera situazio, la cef urbo de la mondo, ce la Tibero, donas la impreson de malnova, malbone situita O Hodiau, ventredon, ocases la granda promenado de la nobelaro, dum quiu ciui montra sian calesioen, principe sian cevaloen. Napolo la quinan de marto. Ni profitis de la dua fasto di mancio por promeni de pregeo al pregeo. Dum en Romo cio esas ege seriosa, citie cio esas amusa cae gaia. Ancao la Napola scolo de pentrarto, compreneblas nur en Napolo. Citie oni vidas con miro la tutan fronton de pregeo pentritan de malsupre ge supre. Supre la pordo esas Cristo, quiu forpelas el la templo la acetantoin cae vendistoin, quiui ambau flanque, io mette timigitai, falas laula stuparo. En alia pregeo, La spazio super la enireio esas rice ornamita per fresco. Ancao la ne neciam esas catedro por unu homo, sed galerio, cie mi vidis capucenon pasi tien caerien, criticante jen el unu flanco, jen el alia, la pecemon de la homoi. Tiom da feroi povus esti racontatai. La sepan de maio 1787 Goethe estis in Taormino. Post prescribo de la amfiteatro, proxime al cio mi vidis la schildon Pado de Goethe, li racontis jenon. Se oni sidigas, qui sidis la plei altae spectantoi, oni devas confessi che neniu teatro spectantaro – havis tiaen obiectoin antau la oculoi. Dextre levigas casteloi su pli altai rocoi, pli sube situas la urbo, cae quancam tiovi construajoi esas el pli novae tempoi, probable existis en antiquae tempoi similae construajoi en la samae locoi. Nun oni vidas maldextre lau la tuta longa monto dorso de la etno, la mar bordon gis Catano, eg gis Siracuso. Pli mal proxime, la colossa vaporanta vulcano fermas la largian amplexan bildon. Sed ne terure, char la mildiga atmosfero montras gin pli mal proxima cae pli milda olgi facte estas. Se one turnas sin di tiu vidu alla galerioi, ciu vi existas malantol la spectantoi, oni havas maldextre ciuin rocain muroin, inter ciui calamaro serpentas la voio al messino. Gruppoi de rocoi, kai en la maro mem roc dorsoi, la marbordo de Calabrio en plei mal proxima distanzo, nur attente oni distingas ilin de milde levigiantai nuboi ni mal iris al teatro, restis in diai ruinoi, qui l'erta architecto devus almeno provi realigi sur papero sian restaurat talenton, cae poste entreprenis pied iradon tra la giardenoi gis la urbo. Tamen tie ni exties, quia nepenetrebla bastiono estas barilo de agavoi, plantitae unu apud la alia. Uni vidas tra la inplectitae folioi cae credas povi trairi, sed la forticae dornoi de la foliae randoi estas dolorigae obstacloi. Se oni pasas sur tian colossan folion, esperante che giu portas onin, gi rompigas, cae anstatau eliri, ni falas in la bracoin de apuda planto malgro tio, ni fine successis eliri el tio labirinto. Iu met giuis la urbon, sed ne volis forlasi la regionon antaola sunt subiro. Estis belege specti cil tio peisaggio, cio gravas in tiui aspectoi, iom post iom, en profundiges en mallumon.